զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1400 գրակոց։ Բացի հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերոնշյալ խախտումներից, Հուլիսի 14-ին ժամը 22:45-ի սահմաններում շփման գծի արևելյան ագնա ուղությամբ դիտարկվել է հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջխաղացման փորձ։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ձեռնարկել են օպերատիվ միջոցառումներ եւ կանխել ադրբեջանական զինծառայողների հավանական գործողությունները։ Հուլիսի 15-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել հադրութի ուղությամբ հորադիս բնակավայրի մոտակայքում։ ԼՂՀ արտգործնախարարության մամլոցարայությունից հայտնում են, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը եւ նրա դաշտային օկնական Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիա, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիա, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ղեկավար գնդապետ Հանս Լամպալզերը Ավստրիա։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դաշտային օկնական Իրժի Աբերլեն Չեխիա եւ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ անձնական օկնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիա, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ներկայացուցիչ փոխգնդապետ Դան Խարվեյը Իռլանդիա։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտգործնախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ստեփանակերտի եւ Երևանի քաղաքապետներն այսօր այցելել են հուշահամալիր ցաղկի պսակուզաղիկներ դրել մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին եւ Արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանն այսօր ընդունել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Երևանի եւ ԼՂՀ մայրաքաղաքի ու շրջանների միջև համագործակցության առնչվող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի հետ հաստատված ամուր կապերը, ընդգծելով, որ այդ փոխգործակցության շրջանակներում Արցախում հաջողությամբ իրականացվել եւ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ամփոփելու վերջին 4 տարիների ընթացքում երկու քաղաքապետարանների միջև ձեռք բերված համագործակցության ծրագիրը Տարոն Մարգարյանն ասաց, որ յուրաքանչյուր տարի իրականացված աշխատանքներն ամփոփվում են Երևանի քաղաքապետարանում։ Այս տարի որոշել են այն ամփոփել Արցախում։ Մեր կողմից ամեն ինչ արվում է եւ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 12 վարչական շրջանների աշխատակազմների կողմից, որ կարողանանք այնինչ խնդիր մենք մեր արժեք դրել ենք ամբողջությամբ կատարել։ Եվ այդ ճանապարհը տեսնում ենք եւ արդեն ճանապարհի կեսն ենք, դեռ անելիքներ շատ ունենք եւ այս հանդիպումներով մենք մեր անելիքների հստակ գրաֆիկը կարող ենք ունենալ եւ այդ գրաֆիկով շարժվել։ Ինչպես նշեց Տարոն Մարկարյանը, վերջին 4 տարվա ընթացքում Երևանից շուրջ 160 պատվիրակություն է այցելել Ստեփանակերտ, Արցախի հանրապետության շրջաններ։ Փորձը, որ ունի Երևան քաղաքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ուղությամբ այդ փորձն ենք ամբողջությամբ փոխանցել Ստեփանակերտին եւ այսօր կարող ենք ասել, որ Ստեփանակերտում այն էլեկտրոնային նաև գույքը արքի մասով ամբողջությամբ Երևանի փորձն է Ստեփանակերտում եւ այսօր մենք մեծ պատվիրակությամբ ենք Ստեփանակերտում 12 վարչական շրջանի ղեկավարներ, քաղաքապետի տեղակալ, ծառայության պետեր, որոնք իրենց առաքելությունն են այսօր կատարում Ստեփանակերտում։ Երևանի քաղաքապետը հայտնեց, որ նպատակ ունեն Արցախի արտադրանքը ներկայացնել Հայաստանում եւ արտերկրում։ Մենք այդ հնարավորությունները ունենք Երևան քաղաքը շուրջ 50 քաղաքների հետ քուր քաղաքը, որ կարողանանք արտադրանքը ներկայացնել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանից դուրս։ Արցախի նախագահի հետ հանդիպանը մասնակցում էին փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Վերջինս անդրադառնալով երկու քաղաքապետարանների միջև բարեկամության եւ համագործակցության ծրագրերին ասաց. Այս շփումները բարեկամական մթնոլորտ են ստեղծում, ինչը հնարավորություն է ստեղծում ավելի գործնական հարաբերություններ ստեղծել անմիջապես։ Մենք բացի Երևան քաղաքից այս տարիների ընթացքում շփումներ ենք ստեղծել Երևանի վարչական բոլոր շրջանների հետ, նրանք նույնպես պատերակություններով այցելում են։ Այստեղ արդեն մեր գործառույթները, որոնք իրականացնում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, ավելի գործնական բնույթ են կրում վարչական շրջանների հետ, անմիջական շփումները քաղաքացիների, նրանց ուզող հարցերի եւ ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման օրենքով նախագծում նախատեսված բոլոր գործառույթները մենք կարողանում ենք համատեղել վարչական շրջանների աշխատակազմերի հետ Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքային տնտեսության կառավարման հարուստ փորձ ունի։ Մեր գործընկերներն արդյունավետ աշխատանք են կատարում նաև մեր կadrերի վերապատրաստման գործում, նշեց Սուրեն Գրիգորյանը։ Բացի նրանից, որ Երևանի քաղաքապետարանը նյութական, նյութատեխնիկական լուրջ աջակցություն է ցուցաբերում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի Արցախի շրջանների ինչի կարիքը մենք իսկապես ունենք, նաև այս գործնական բնույթը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի բարձր մակարդակով իրականացնել մեր ամաների աշխատանքները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախում են Երևանի Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնի մի խումբ բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունքում եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում իրականացնում են անվճար բուժօգնություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Վաղ առավոտից Արևիկ մանկական բուժմիավորումում մեծ հերթ էր գոյացել։ Այն առավելապես մարդաշատ էր մանկական նյարդաբանի սենյակի դիմաց, որտեղ ընդունություն էր կատարում Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Նոնե Գյուլունջյանը։ Բժշկուհին իր իսկ խոստովանությամբ առաջին անգամն է Արցախում։ Մեծ հաճույքով աշխատում եմ օգնություն ցուցաբերել բոլոր փոքրիկներին։ Գիտեք ինչ, մանկական նյարդաբանության մեջ գերակշռում են ցնցումային համախտանիշը, էպիլեպտիկ ցնցումները հիմնականում, բայց մեր հիվանդանոցում մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք նաև նյուրոլոգիական տեսակետից սուր հիվանդներ, մենինգիտ, այսինքն ուղեղի թաղանթի բորբոքում, ուղեղանյութի բորբոքում, բազմակի նյարդաթելերի պահանջում, որը բժշկական լեզվով կոչվում է պոլինեյրոպաթիա։ Մեր այցելության ընթացքում Նունե Գյուլինջյանն արդեն հասցրել էր ընդունել մի քանի այցելուի։ Նայել են 3 երեխա, առաջինը ցնցումային համախտանիշով էր, երկրորդը առողջ երեխա եւ երրորդը նորից ցնցումներով էպիլեպսիա։ Ցնցումային համախտանիշը իրավիճակ է, որ ծնողը ինքն է անհանգստացած իր երեխայի առողջությամբ։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի գաստրոէնտերոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Հովսեփ Բդոյանը 4-րդ անգամն է Արցախում։ Բժիշկը, ինչպես ինքն ընդգծեց, մեր զրույցի ընթացքում միշտ էլ հաճույքով է գալիս Արցախ։ Ունենք այցելուները եւ բավականին շատ են, բայց ես կարող եմ ասել, որ արդեն 3-րդ, 4-րդ տարին է մենք անընդմեջ գալիս ենք եւ այսպես ասած տարին տարու վրա մենք տեսնում ենք, որ մենք ցույց են տալիս ընդհանուր մաքուր հիվանդներ, այսինքն չհետազոտված, հիմա արդեն ցույց են տալիս բարդ հիվանդներ, Դա ինչ նշանակում, որ արդեն Ղարաբաղը ունի կայացած մանկական գաստրոենտերոլոգիական ծառայություն, ի շնորհիվ Արևիկ կենտրոնի ղեկավարության եւ շատ լավ բժիշկ ունեք Էրնեստ Լալայան, որը որ բավականին պատրաստված եւ արդեն կարող են աշխատել լիարժեք մանկական գաստրոենտերոլոգ։ Նշենք, որ մասնակիցների շարքում են մանկական վիրաբույժ, նյարդաբան եւ գաստրոենտերոլոգ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Նիսում հարձակումն անկասկած ահաբեկչական գրոհ էր։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը ողբերգությունից մի քանի ժամ անց։ Նա հայտնել է նաև, որ արտակարգ դրությունը, որը մցվել էր նախորդ տարվա նոյեմբերին Փարիզի ահաբեկչություններից հետո, կերկարաձգվի եւս 3 ամսով։ Օլանդի խոսքով մահացել է առնվազն 77 մարդ։ Ոչ ոք չի շղթում գրողի ահաբեկչական բնույթը։ Ողջ Ֆրանսիայի գլխին կախվել է իսլամական ահաբեկչության սպառնալիքը։ Այս պայմաններում մենք պետք է ցուցաբերենք բացարձակ զգոնություն եւ չթուլացող վճռականություն, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 14-ի երեկոյան Նիսում մարդկանց բազմության մեջ է մխրճվել մի բեռնատար, որից հետո վարորդը սկսել է կրակել մարդկանց վրա։ Նա սպանվել է ոստիկանների կողմից։ Բեռնատարում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք ու պայթուցիկներ։ Վարորդի ինքնության մասին դեռ ոչինչ չի հաղորդվում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է 50 տեղի ունեցած արյունալի հարձակումը։ Հայաստանը վճռականորեն դատապարտում է 50 տեղի ունեցած հարձակումը, խորապես սավակցում ենք զոհվածների հարազատներին եւ մտերիմներին, ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության Twitter-ի պաշտոնական էջում։ Նշենք, որ Աբեկչական իսլամական պետություն խմբավորումը ստանձնել է պատասխանատվությունը նիսում հարցակման համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հերագիր է եղել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին՝ Նիս քաղաքում տեղի ունեցած ոչրագործության կապակցությամբ։ Խորապես ցնցված եմ երեք երեկոյան Նիսում տեղի ունեցած սարսափելի ոչրագործության լուրից, որին զոհ դարձան տասնյակ անմեղ մարդիկ։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Ֆրանսիան բարբարոսական գործողությունների թիրախ է դառնում արդեն երրորդ անգամ։ Դրանք հարված են ոչ միայն Ֆրանսիային, այլև ողջ մարդկությանը։ Սա նաև ազդակ է ավելի վճռականորեն համախմբելու մեր բոլորի ջանքերը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում, մասնավորապես ասվածը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանի զոհերի մեջ Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի կա՝ իր հերթին հայ եկեղեցուն իսի հոգևոր հովիվ հայր Գրիգոր Աբեղա Խաչատրյանը հայտնել է, որ վիրավորների մեջ կա 3 հայ։ ԱՄՆ պետքարտող Արջոնքերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ հույս ունի շարունակել ոչ միայն Սիրիայի, այլև Լիբիայից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ թեժ կետերի հարցով վերջին ամիսներին անցկացված քննարկումները։ Ես կարծում եմ, որ ողջ աշխարհն այժմ հույսեր է կապում մեզ հետ եւ սպասում է, որ մենք առավելագույն օպերատիվ կերպով քայլեր կձեռնարկենք, որոնք զգացնել կտային, որ մենք ձեռնարկում ենք հնարավոր ամեն բան ահաբեկչության սպառնալիքին վերջ տնելու եւ ողջ աշխարհը միավորելու համար, վերջ դնելով կյանքի նկատմամբ նրանց զզվելի ահաբեկչական մտածմանը, ասել է Քերին։ Ֆրանսիան միշտ հայտարարել է, որ պատրաստ է կազմակերպել ու ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար որոշումներ որոնելու նպատակով։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեն։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան քննարկում է հանդիպման հնարավորությունը որպես հակամարտության կարգավորման շանս։ Ինչ վերաբերում է միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմերին եւ լրատվամիջոցներում հայտնված այն հրապարակումներին, թե այդ հարցում համանախագահները տարաձայնություններ ունեն, դեսպանը նշեց, որ այդ հարցով չկա ոչ Թյուրենբերնում, ոչ տարաձայնություն։ Միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ տեղակայելը ծայրահեղ կարևոր է բանակցությունների հերանեկարների տեսակետից։ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններում որևէ անակնկալ չի կարող լինել։ Այս մասին չփազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք մտահոգություններ չկան, որ բանակցությունների մանրամասների մասին տեղեկատվության բացակայությունը հետագայում կարող է տհաճանակնկալ լինել հակամարտող կողմերի հասարակությունների համար։ Նա նշել է, որ նման բան կարող էր տեղի ունենալ, եթե բանակցություններին հակամարտության կողմերից մեկը չմասնակցեր որևէ տհաճանակնկալ չի կարող լինել, քանի որ սա բանակցային գործընթաց է, որում ներառված են փորձագետներ բոլոր կողմերից։ Դա այն է, ինչը մակոկային դիվանագիտություն է կոչվում, ասել է Զախարովան։ Ըստ նրա մտահոգություն պետք է առաջացնի պայմանավորվածությունների բացակայությունը։ Կարևոր է այնպես անել, որպեսզի այդ գործընթացը, որը ներկայումս ակտիվորեն ընթանում է, կառուցողական ավարտ ունենա եւ կողմերին տարածաշրջանում խաղաղության հույս բերի։ Հիմա շատ կարևոր պահ է եւ անհրաժեշտ է այնպես անել, որպեսզի բոլոր թիմերն ընդհանուր արդյունքի համար խաղան, մասնավորապես բռնության դադարեցման նոր արյունահեղության պոտենցիալ հնարավորությունների կանխման, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել Հովանես Թումանյանի «Անբան հուրին» հեքիաթի հիման վրա նկարահանված անիմացիոն երաժշտական ֆիլմի Արցախյան առաջնախաղը՝ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Անբան հորի մուլտֆիլմը ռեժիսոր Արթուր Միքայելյանի երկրորդ գործն է։ Նրա խոստովանությամբ 20 րոպեանոց կինոնկարը տարիների աշխատանք է պահանջել։ Չնայած նրա, որ համարվում է կարճամետրաժ մուլտֆիլմ մյուզիկալ, սակայն բավականին ծախսատար եւ ժամանակատար ստեղծագործություն է եղել։ Ամբողջությամբ ներկայացված է ֆիլմում Օթոմանյանական անվան հուրին հեքիաթը, սյուժեի ու ֆաբուլայի շեղումներ չկան ֆիլմում։ Փորձել ենք եւ ներկայացնել հեքիաթը ու ավելացնել որոշակի կերպարներ սյուժետի շեղվելով, պահելով ամբողջ սյուժետային գիծը։ Ցուցադրումից առաջ հանդիսատեսի ուշադրությանը ներկայացվեց փոքրիկ ֆիլմ կինոնկարի ստեղծման ընթացքի մասին։ Ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսավորմամբ ձեռնարկված ծրագիրը բազմաթիվ դժվարություններ է ունեցել, որոնք վերաբերում էին թե անիմացիոն նկարիչների եւ թե ֆինանսական միջոցների սղությանը։ 2014 թվականի հետաքրքիր մի բան կատարվեց crowdfunding, պես է անվանվում, արշավ ստեղծվեց ինտերնետային Indiegogo հարթակում, որտեղ շուրջ 32 երկրներից մեզ միացան մեր հայրենակիցները, ու 50-60 օրվա ընթացքում հնարավորություն եղավ հավաքել ֆիլմի համար այդ պահին ներկայացված այն գումարը, որ պետք էր ֆիլմը ավարտին հասնել։ Ու վերջը 2016 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին կարողացանք մուլտֆիլմը ավարտին հասցնել։ Ֆիլմի անիմատոր Իգոր Պատրինը ոլորտի փորձառու մասնագետներից է։ Նրա կարծիքով ֆիլմը բավականին բարձր որակի է եւ միջազգային շուկայում կարող է մրցունակ լինել։ Ֆիլմը հաջողվել է։ Այդ փոքր ուժերով այդ տանջանքով այդ ֆիլմը ստեղծվեց։ Թե ինչպիսի պատասխանատվությամբ է ստեղծագործական խումբը մտեցել խնդրին, կարող ենք դատել նաև կերպարները հնչեցնող երգիչ-երգչուհիների կազմից։ Անբան Հուրիի ձայնը կատարել է օպերային երգչուհի Ծիրանի անսամբլի մենակատարուհի Էկա Հորստկան։ Մեծ պատասխանատվությամբ եւ հուզմունքով եմ մտեցել այս կոնկրետ աշխատանքին, քանզի բեմել արդեն իսկ սովորական բան է, բայց ներկայանալ մանուկ հանդիսատեսին շատ պատասխանատու է։ Եվ ողջ աշխատանքը այս 4 տարվա ընթացքում կատարվում երհուզմունքով, սպասումներով եւ կարծում եմ, որ մենք արդարացրել ենք այս աշխատանքը։ Այսինքն արված գործը եւ նամանավանդ երբ որ արդեն ֆիլմը ավարտվում է եւ ծափարությունների եւ բալիկների աճուկների փայլն ենք տեսնում, հասկանում ենք, որ այո, կայացել է, այո, արդարացված է։ Երաժշտական ֆիլմի հերոսների խոսքի հեղինակը Արյուսակ Սիմոնյանն է։ Նա խոստովանում է, որ Թումանյանի պես հեղինակի հերոսներին ձայն տալը շատ մեծ պատասխանատվություն է սկզբից որ համաձայնվեցի գրել, չէի մտածում, որ մեծ գրողի հեղինակի հերոսներին պետք է խոսք տամ, քանի որ հեքիաթում չկա, նրանք չեն խոսում։ Հիմա ավարտվել է, մի քիչ վախենում եմ արդեն, ոնց կընդունի հանդիսատեսը, որովհետև Թումանյանի հերոսներն են ամեն դեպքում։ Առաջին անգամ Հայաստանում հայկական անիմացիոն ֆիլմի ցուցադրությունները կազմակերպվեցին կինոթատրոններում։ Դատելով հանդիսատեսի արձագանքից այն հաջողվել է նշեց ռուցակիցս միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ ծանոթ անծանոթ մարդիկ, ովքեր գրում են մեզ թե ինձ, թե Արտուրին, թե մեր բոլոր թիմի, բոլորը դրական են արձագանքում բոլորը։ Ժամանակն է ամենամեծ գնահատական տվողը, ժամանակն ինձ թվում է կտա հետագայում։ Ֆիլմի ավարտական փուլը համընկել է ապրիլյան մարտերի հետ ֆիլմի ավարտը, ապրիլյան այդ ծանր ժամանակահատվածը ֆիլմի վերջին ֆինալի նկարներ տեսրաններ, որտեղ բոլորը ոնց որ ամբողջ հայ ժողովուրդը հյուսված եւ այլն նույնիսկ չեն կարողանում ֆիլմը շարունակենք ու հիմա հրաշալի զգացողություն է, որ կարողանում ենք ինչ որ բանով էլ մենք այստեղ գանք ու հետաքրքիր լինենք ու չգիտեմ ուրախացնենք Արցախցի փոքրիկին, Արցախում ապրող մարդուն, հրաշալի է մեզ համար զգացողությունը Մինչ այժմ միայն Երևանյան հանդիսատեսին ներկայացած կինոնկարը կշրջի Արցախի գրեթե բոլոր շրջաններով։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար կայացել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպերմիջինքաշային կարգում աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբ รา համի ու նորվեգացի Թիմ Ռոբին Լիհուգի միջև մենամարտին նվիրված ասուլիսն ու հայացքների մենամարտը։ Հայ բռնցքամարտիկը նշել է, որ իր համար կարևոր էր աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը վերադարձնելը եւ առաջիկա մենամարտը քայլ է դեպի իր մեծ նպատակը։ Աբ รา համի խոսքով նա իր մարզիչ Ուլիվեգների հետ դիտել է մրցակցի մենամարտերի տեսագրությունները եւ պատկերացում կազմել նրա մարտավարության մասին։ Նորվեգացի բռնցքամարտիկն էլ հայտարարել է, որ ինքը նույնպես պայքարելու է միայն հաղթանակի համար։ Հիշեցնենք, որ Աբ รา համի եւ Լիհուգի միջև մենամարտը կկայանա վաղը Բերլինում։ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 1-ից 3 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։